ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoq xalqqa imkon berdim turkiston islom partiyasi islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglatishimizni boshlaymiz sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim manhijidur qur'on sunnat sab aqida pok diyonat manhijidur qur'on sunnat sab aqida pok diyonat turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan ізітіміз islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihad ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatingizga sunamiz sapsap turg'on toshqin uchun bo'lib to'g'on qimirli mos tog'lar kabi bu yoshlarga iymon berdim qimirlimas tog'lar kabi bu yoshlarga iymon berdim ulug' assalomu alaykum muhojir qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum muhojir qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashayotganligimizdan xursandmiz bu qatimliq oltishimizni mujohid abdurashid va mujohid osmon botir uning yetakchiligida ilib boramiz sizlarga haftalik tayyorlagan oltishimiz tuvandiki mazmunlarni o'z ichiga olgan qildi ko'p mot yovg'a qarishi choptirib ot zolimlarni qildi ko'p mot himoya jamoat ichidagi yangiliklar islomiy da'vatlar Sirat axloq va oila tarbiyasi hijrat xotirlari va sarguzashtlar muhojirlar hayoti shahidlar izlari islomiy she'rlar tahlillar sog'lomlik to'g'risida oldin qisab ziyorati ansarlar bilan bo'lgan munosabat madrasa to'g'risida yaralanganlarni ziyorat xalqaro va rayon xabarlaridan iborat musoidni imron bardim qonun assa shariatni inshaalloh yuqorqi programmalardan sizlarni vaqti vaqtida bahramand qilishga tirishamiz ushbu yo'lda olijanob armon berdim qonun assa shariatni ustun qilsa adolatni o'ldirilsa ushbu yo'lda olijanob armon berdim birodar usmon botur radiorimizning yo'l qo'yilganlik munosabati bilan amirimiz abdulla mansur akamiz tabrik so'zi avatibdi yana jamoatimizdagi har millatdan bo'lgan qarindoshlarimizning tabrik so'zlari bor ekan qarindoshlar bilan birlikda anglab boqsak qandaq bo'ladi birodar tana radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar tuvandagi anglatishimizda bo'lsin bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh man avval turkiston musulmonlarini islom ovozi tashviqot markazining radio to'lqini ta'sis qilganligi bilan tabriklayman haqiqatan mujohidlar ovozi bo'limi o'z o'g'illarining ovozini anglash ularning eng nozik hayotlarining xabardor bo'lish odamga shodlik bag'ishlaydi xitoy kommunistlarining qattiq zaharxandiligi bilan turkiston musulmonlari haqiqatan haqiqat ovozini anglashdan mahrum qoldi uning o'rniga mulhid xitoylarning dinsizlashtirish tashviqotini anglashga majburlanmoqda payg'ambar alayhissalom o'zining hadisida mundoq deydi an anasin annan nabiya sallallohu alayhi vasallam qal jahidul mushrikina bi amvalikum va anfusikum va alsinatikum mushriklar bilan mollaringlar jonlaringlar va tillaringlar bilan jihad qilinglar sunan abu davudning sharhisi avnul ma'bud degan kitobda mana bu hadis jon bilan mol bilan va til bilan jihad qilishning vojibligi uchun dalil deb keltirilgan imom buxoriy bob hijaul mushrikin ya'ni mushriklarni hajviy qilish deb bob keltirgan sahil buxoriyning sharisi bo'lgan umdatul qari degan kitobda anas roziyallohu anhuning hadisi to'g'risida ammar ibn yasir roziyallohu anhu mundoq deydi mushriklar bizni hajviy qilib she'r o'qiganda payg'ambar alayhissalom bizga ularning deganidek silami ularga qarshi turinglar dedi hijo so'zi maqtash so'zining aksi bo'lib so'kish degan ma'nida radio to'lqinlari kofirlarning musulmonlarni zaharlash ularni dindan yaroqlashtirib ta'tir tashviqot ilib berish ishlarida asosli rol o'ynamoqda mana biz payg'ambar alayhissalomning muborak hadisiga amal qilish uchun kofirlar tarqitayotgan soxtalik yolg'onchilik va siriq mazmunlar qoplagan do'qinlarni yo'qitib islom ovozi bo'lgan tavhid shariat islomiy axloq hijrat va jihod qatorliq da'vatlarni tarqitishga bel bog'ladik Bu albatta bizning shar'iy majburiyatimiz. Shu munosabat bilan mana bu tavhidni chiqish nuqta qilgan sop, pokiz, sog'lom islomiy anglitish dolqini sizlar bilan uchrashib turibdi. Ulug' Allohning bu tirishchanligimizni qabul qilishini so'raymiz. Barliq qarindoshlarning bu xizmatimizni quvvatlab, yarvilakda bo'lishini talab qilamiz. Shundaqla bu islom da'vatini anglagan har bir qarindishimizning buni kengli tarqatish uchun ulug' allohdan ajr umid qilib yordamda bo'lishini tavsiya qilamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله أصحابه وأمته أجمعين أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين محترم دين قرداشlarimiz محترم ғазиз қарындашларыбыз аллах субханала тағала берген шул фұрсаттан файдаланып мен әлхамдулилля біздің түркістан жамағаты исімінен атрафынан радио түркімі бір радио түркімі барадарларыбызға әлхамдулилля уңышлар эшләренә оңшылар тілеймін һәм аларны шын көңілден шын жүрәкләремнән тәбриклеймін Мен аларға бұл, менің ғазиз, яқшы көрген э, карандашларымга, барадарларға, шәхсән өзімнен Бұл Туркистан жамағатында да яшәп уңышлы қылған җихад э, барадарлар исеменнән де. Бұл радио оештыру, әлхамдулилла, бұл бір мақсатларның бірсі әлхамдулилла, біздің шул хурасан заминынан туркистан э, исеменнән мәгълүмат жеткерү альхамдулилля бүтін заминда жердегі болған мөселманнарга біздің тұрында мәгълүмат беру. болсын бұл, Сомали, сумали Ирақ, рус татарстан шарқ туркистан қазақстан тәжікстан һәм бүтін атрафларына альхамдулилля bizni turunda mag'lumat jitkuru alhamdulillahi robbil alamin bu cho'ng bir narsa chunki musulmonlar bir birimiz bilan birga to'planib yashasak bir birimiz turunda mag'lumat bilsakda xabarlar berishsakda alhamdulillah radio e, turkumida ishlay boshlagan qarindoshlarimiz riyodan saqlansinlar alhamdulillah аллах ризалығы фақат аллах ризалығы үшін ғана ішпесек э, әлхамдулиллә аллах разы болсын шариғат һәм аллахның канонлары үстін болып бүтін заминда үстін болып, мақсат белән ішлесек біз көп уңышларға ерешербіз һәм аллах субханала тағала бізгә біздің белән разы болыр. һәм әйтәсе тағын келеді ақырды ақырын сөзімді бұл түркістан жамағатының атырафында біз альхамдулилля түрлі ә, милләттен түрлі ватаннан болсақ та әйтейік мен шақсан мен татарстаннан ә, ә, рустан келдім бұл жамағатта альхамдулилля менің ватаннан да бірнеше біз бар бірнеше хадаларымыз мында бұл жамағатта бар хам, яшиләр әлхамдулилля түрлі әйтек милләтләрдән түрлі ватаннардан ә, түрік барда ә, э, шул кардәшләребез курд кардәшләребез уйгур татарлар бар альхамдулилля ләкин біз мында өзібіздің кавемне генә үстерергә келмедік альхамдулилля біз тагын бір тапкыр айтам аллаһның сүзен генә үстерергә килдек альхамдулиллахи раббил аламин безнең шул бер байрак атрафына монда җыелдык шул байрағыбыз. Біздің nishonimiz бір muhtaram din qarindoshlarimiz bu tavhid tavhid bayrog'i alhamdulillah bizni manhajimiz Біздің aqidamiz bir alhamdulillah alloh subhana va taolaning qonunun shariatin ustun tutib nishon tutib butun yerda ani o'rnashtirig'i ham біз biz бұл bu shukrona ko'p alloh taolo ihtiyaçını мүмкіншілік берген үшін bu заминда тупландық Khorasan, еркін Құрасан заминда тупланып elhamdülillah Allah'ın düşmanları bilen, elhamdülillah dinin düşmanları bilen e, cihat kılabız. Allah subhanahu ve teala bizge buyurgan şol bir emirlerinin бірсін, biz ibadetlerinin birsin. Elhamdülillah biz mında utarga tırışabız. Allah subhanahu халис teala халис жүрәкләребезне аякларыбызны сабит қылып альхамдулилля бізге гизза берсін альхамдулиллахи роббил аламин біздің ишибизде дұға кылыгыз мөхтәрәм кардәшләребез безне алла субхана ва тәала хидаяттан айырмасын безне һәм сезне шул җирдә сабит болайық альхамдулилля бізге алла субхана тағала гизза беріп шул джихадны альхамдулилля давам шул җиңү вәхәтле алып барырга насыйп һәм ясар иләсен алла субхана тағала həm axır rəsullarımızda kəlimə-yə təyyibə la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kəlməsini aytıb Allah bizdən dilər şərifən qoruyğa nəsib və müyəssər eləsin dedi. Subhanak Allahumma bihamdika nəşhədu la ilaha illə ent nəstəğfiruke və nətub ileyk. Pakistan İslam Cemaati Radyosu'nun açılmasından bizler çok mutluluk duyduk. Radyonun Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı hizmet doğrultusunda hizmet etmesini ve ümmetin haberlerini mazlum Türkistan halkına ulaştırmasını ve kendi çizgisini, Kur'an ve sünnet olan çizgisini kaybetmemesini ve ümmete doğru haberler iletmesini Allah Azze ve Celle'den dileriz. Mazlum Türkistan halkına buradan seslenmek istiyorum. Cihat meydanlarından almış olduğunuz haberleri sahih kaynaklardan, yani cihad edenlerden almanızı, yalan yanlış haberlerden, tağuta kul olmuş, kafirlerin verdiği haberlerden değil, yalnız ve yalnız cihat meydanlarına size ulaşan haberleri sahih kaynaklardan almanızı dilerim. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bize buyurduğu gibi, eğer ki size bir fasık bir haber getirdiğinde onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeksizin bir topluluğa zulmetmiş olursunuz buyurmaktadır. Allah'ın bu emri gereğince fasığın haberini araştırmamız gerekirken, Kaldı ki bizim düşmanlarımız kafirlerin, tağutların veya tağutların kulları olmuş bazı insanların bize ulaştırdığı haberleri araştırmadan kabul etmememiz gerekmektedir. Eğer ki bize ulaştırılan bu yalan yanlış haberleri kabul eder ve bunu insanlar arasında yayarsak bu çıkarılmış en büyük fitnelerden bir fitne olacaktır. Buradan size bildirmek isterim ki buradaki cemaatteki, Türkistan İslam cemaatindeki her bir bireyin, her bir kişinin mazlum Türkistan halkının haklarını savunma ve onların tekrardan kendi özgür devletlerine kavuşması için, tekrardan İslami şeriatı ülkelerine hükmettirebilmek için, geçerli kılabilmek için burada her biri ayrı ayrı mücadele vermektedir. Buradakiler sizleri unutmuş değillerdir. Eğer ki sizler buradakileri unuttuysanız bu da sizin kendi sorumlusuzluğunuzdur. Sizler ki ezilmiş mazlum Türkistan halkı olarak Çin'in zulmü altında bulunan çoluk çocuk, kızlarınız, çocuklarınız, hanımlarınız, hatta yaşlılarınız bu zulümden kurtulmanın yollarını çeşitli demokratik yollarla değil, sadece ve sadece kafirlerin size uyguladığı zulümle yani onların zulmüne karşılık onlara silah ile cevap vererek kurtulabileceksiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle hürmetler hürmetlere karşılıktır buyurmaktadır. Buradan sizlere diyorum ki artık uyanın. Artık bazı kişilerin oyunlarına, yönlendirmelerine gelmeyin. Sizler de bugün burada sizin kurtuluşunuz, tekrardan özgürlüğe kavuşabilmeniz ve tekrardan İslam şeriatı altında yaşayabilmeniz için mücadele veren, çileler çeken kardeşlerimize yardımcı olun. Onların orada kalan ailelerine yardım edin. Bacılarımızı muhafaza edin. Eşleri ve çocukları geride kalmış ahilerimizin ailelerini muhafaza edip onlara yardım edin. Sizlere ulaşan haberleri sahih kaynaklardan ve radyomuzdan yani Türkistan İslam Cemaati radyosundan almanızı veyahut yapılanmış olan cihat cemaatlerinin yayınladığı haberlerden almanızı tavsiye ederim. Assalamu Aziz radyo anglagıç qarindoshlar, radiomizning yo'lga qo'yilganlik munosabati bilan birodarimiz Osman Batur Emir Ma'ruf Mesule Ustaz İbrahim'ni ziyorat qilgan ekan. Undaqda diqqatinglar tövandagi ziyoratimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Ibrohim qarim. qorim وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته turkiston islom partiyasining radiosi yo'lga qo'yildi siz radio anglag'uchi birodarlarimizga ko'ngil so'zingizni deb o'tgan bo'lsangiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركستان İslam Partisi'deki barlıq mücahit ve mücahidə qeyrindaşlarga ve şundaqla Türkistan içində zulm asıda yaşayotgan barlıq musulmon qarindoshlarga va hamshirlarga mening deydigan so'zim alloh subhanava taolo qur'oni karimda deb bayon qilgan ya'ni men inson va jinlarni faqat manga ibodat qilsin uchun yaratdim deb alloh subhanava taolo shunday bayon qiladi demak alloh subhanava taoloning insoniyatni yer sharida yaratishdan bo'lgan maqsadi faqat alloh subhanava taologa ibodat qilish ya'ni shu maqsad uchun alloh subhanava taolo e, butun insoniyatni yer shariga yaratgan insoniyatni islom diniga yetaklash alloh subhanava taologa ibodat qildirish uchun bu insoniyatga ibodatning yo'lini ko'rsatib turadigan payg'ambarlar ketadi payg'ambarlar kerak shu sababdan alloh subhanava taolo nurg'un payg'ambarlarni avatgan shu diniyat yuzlagan nurg'un payg'ambarlarni avatgan to adam alayhissalotu vassalomdan boshlab muhammad rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha nurg'un payg'ambarlar o'tgan shu payg'ambarlarning hammasi faqat yakka yegona bo'lgan alloh subhanava taologa ibodat qilishga chaqirgan butlarga tog'utlarga ibodat qilmaslikqa chaqirgan har vaqt shu payg'ambarlarning da'vati shundoq bo'lgan bir payg'ambar allohning dinini yetkazib olamdan o'tgan bo'lsa ayni vaqtida uning iziga shu payg'ambar iz bosar bo'lib yana bir payg'ambar avatichi alloh subhanava taolo bu payg'ambar ham alloh subhanava taoloning dinini yetkazdi bu din shundoq davomlashib kelgan to muhammad rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham o'zining da'vatini iborat bo'lgan mana shu mas'uliyatini voyaga yetkazib ado qilgan voyaga yetkazib o'rindigan voyaga yetkazib o'rindigan hattoki hajatil vidoda hal ballag'tu hal ballag'tu deb hamma kishilardan guvohchilik olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammalar yetkizlar yo rasululloh yetkizlar yo rasululloh deganda allohimma shit degan guvo bo'lsinlar ey alloh guvo bo'lsinlar deb o'zining da'vat vazifasini yetkazganligiga alloh subhanahu va taoloni guvo qilib turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu guvohchilikni olgan hajatli vidoda demak o'zining da'vat vazifasini ana shundoq mukammal ravishda yetkazgan hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng oxirgisi eng tuganchisi alloh subhanava taolo bu haqda qur'oni karim deydi makana muhammadun aba min rijalikum valakin rasulullohi va xotaman nabiyin deb payg'ambarlarning eng oxirgi qiz ekanligiga mushu oyat dalil payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar kelmaydiganligini hammamiz buni jazmiy qilamiz hammamiz ishonamiz amdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar kelmasa rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetkizgan bu din to'xtab qolamdi bu dinni yetkazish vazifasi shuning bilan to'xtab qolamdi deyilsa yo'q to'xtab qolmaydi ayni vaqtdagi payg'ambarlarga izbosar bo'lib payg'ambarlarning izidan minib dinni yetkazgan payg'ambarlarning mas'uliyatini ana shu bir payg'ambar olamdan o'tsa uning iziga hin bir payg'ambar kelib alloh taolo tarafidan payg'ambar qilinib shu payg'ambarning izbosari bo'lib dinni yetkazadigan mana mushundoq dinning da'vatdan iborat bo'lgan mas'uliyatini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummati ya'ni ummati muhammadiya o'z ustiga olgan demak avvalgi payg'ambarlarning mas'uliyatini yukini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlari o'z ustiga olgan bu bizning ustimizdagi mas'uliyat bu dinni yetkazish dinni tarqitish bu bizning ustimizga mas'uliyat biz dinni yetkizish dinni tarqishdan iborat bo'lgan mana shu mas'uliyatni ado qilish uchun qo'llarimizga qurol olgan shuni ado qilish uchun jonlarimizni berib turibmiz qonlarimizni berib turibmiz nurg'un qurbonliqlarni berib turibmiz lekin ayni vaqtida shu payg'ambarlar dinni da'vat qilib chiqqanda yo'liqqan e, mushkulotlarga biz ham yo'liqib turibmiz qachon bir payg'ambar allohning dinini yetkazish uchun o'tirib chiqqan bo'lsa unga qarshi turadigan shayton boshchiligidagi bir turkum mushriklar kofirlar munofiqlar o'tirg'i chiqib shu payg'ambarning da'vatiga to'sqinlik qiladi shunga o'xshash ham biz bu mushkulotga duch kelib turibdimiz lekin biz bunga parvo qilib qolmaymiz inshaalloh biz bunga parvo qilmaymiz shuningdek mana shundoq <clears throat> kofir murtatlar va munofiqlar sababdan e, mana shu ustimizga olgan da'vat vazifasini ko'ngildikidek ijro qilolmay ko'ngildikidek biz o'ylaganimizdek ijro qilolmay mana shunaq turayotgan paytda e, turkiston islom partiyasi e, bir radio bilimi tasis qilibdi radio bilimi tasis qilibdi Bu radio orqali butun dunyodagi mujohidlarning ahvolidan aynan xabar berish maqsadi. Bu radio orqali butun dunyo mujohidlarining ahvolidan aynan xabar berishni maqsad qilibdi. Izilgan musulmon ummatining dardlariga ozgina bo'lsa-mu tasalli berish va ummatning g'imin qilayotgan bir turkum fidoi mujohidlarning yer yuzida mavjud ekanligini bildirish va shundoqla Allohning dinining chuqum g'alba qildiganligi, botilning yer yuzidan supirib tashlanganligiga bo'lgan ishonchini oshirish maqsadida mana bu radio ta'sis qilinibdi. Alhamdulillah. alloh subhanava taolo bizni buyurgan ana shu da'vatdan iborat bo'lgan va jihatdan iborat bo'lgan mana bu ibodatni ado qilish uchun va shundoqla qur'oni karim va hadisdan iborat bo'lgan asli manbadan barliq islom ummatlarini manfaatlantirish uchun bu radio ta'sis qilingan ekan chunki bugungi kunda islom ummatidan yahud nasaralar kofirlar murtadlar munofiqlar va shundoqla ularning g'olchilari ularning yordamchilari barliq haq huquqlarini tortib olgan musulmon ummatida hech qanday bir huquq qolmagan da'va sohasida bo'libmi hattoki diniy yetkizish sohasida da'vat sohasida biror bir kishi o'zining ovozini chiqara olmaydigan o'zining ovozini ham chiqarishga jur'at qilolmaydigan shunaqa holatga kelib qolgan shunaqa holat kelib qolgan o'ylab boqaylik birodarlar alloh subhanava taolo inson qilib emas hayvon qilib yaratgan e shu kalidan iborat bo'lgan qo'ydan iborat bo'lgan shu maxluqlar ham ovozini xohlagan vaqtida chiqara oladi xohlagan vaqtida to'xtata oladi demak islom ummatiga yahud nasoralar shu hayvonning huquqchilik bir huquqni ham bermagan da'vat sohasida butun islom ummati xususan turkiston musulmonlari ovozini chiqarishga texmi jur'at qilolmaydi qachon bir kishi ovozini chiqarib ya'ni da'vat qilsa allohning diniga chaqirsa allohning dinini yetkazsa shu hamon kommunistlar tarafidan tutib ketiladi qamoqlarga ilinadi shahid qilindi umrlik umrlik qamoq jazosini berdi birodarlar bu hammamizga aniq hammamizga bilinishlik bo'lgan bir ish shu allohning dinini yetkazganlik sababidan qamoqqa ilinib qamoqqa ilinib umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan yigirma yilning mobaynidan bir kun ham jazosidan ozlimagan birodarlar qarindoshlar turmida ham yetib turibdi birodarlar bu qarindoshlarimizning tatgan shu aziyatlari ana shu allohning diniga chaqirish allohning dinini yetkazish sababidan tatayotgan aziyatlar bu ana shu allohning dinini deb qurbon bergan qon taroq qo'zg'on birodarlarga tasalli berish uchun biz allohning dinini haqiqiy mohiyati bilan yetkazishimiz kerak cho'qim yetkazimiz chunki bizni ilgirki birodarlar yetkazgan qon bergan ter akkuzgan bu davet yolunda. Kufurlarının zulümünde kalan. Yani şu kıyırındaşlarımızga bir iş bulmaganda teselli bir iş yüzüsüdün bu hem Allah'ın dinini hakiki mahit bilen yetkizişimiz gerek. Çünkü bizning bundoq da'vat qila oladigan va qurolliq jihad qila oladigan sharoitga ega bo'la olishimiz ana shu birodarlarninki duolarining barakatlari birodarlar o'zimiz shundoq kelib qolgan o'zimizga shundoqla hech qanaqa bir narsaning sababisiz kelib qolgan ish emas bu shu birodarlar shu turmularga yetib ey alloh biz seni dinlarga da'vat qilamiz deb da'vat vazifasini ado qilamiz deb mana mushloq musibat mana shu aziyatlarga tortibmiz ey alloh o'zlari shu o'zlariniki dinni qurolliq himoya qila oladigan mujohidlarni Э, qurol orqali da'vat qiladigan ana shundoq da'vatchilarni chiqarib bersin deb shu turumlarda yetib zor zor yig'lab qon duolarning barkati bilan biz mana bu jihad maydoniga kelgan qurolliq jihad qila oladigan til bilan jihad qila oladigan mol bilan jihad qila oladigan jon bilan jihad qila oladigan mana bu fursatga ana shu qarindoshlarimizni duolari bilan erishganmiz birodarlar alhamdulillah summa alhamdulillah birodarlar alloh taolo bizni mana shunday qurol bilan va til bilan jihod qila oladigan fursatlarni berdi bizga mana shunday qurol bilan va til bilan jihod qila oladigan fursatni berdi alhamdulillah mana bu katta bir ne'mat bu katta bir ne'mat birodarlar biz vatanni qurolni tushimizdan ko'ramaydiq chunki o'ngimizni ko'rib boqmaganligimiz uchun yenimizga kichkina bir pichoqni selib olsak shu sababdan aziyatga uchraydiq kofirlar tarafidan tutiladiq necha kun bo'lsa ham tutilitik birodarlar Elə ham shu buradarlar Türkistanda şunçilik qiyinlib, şunçilik qiyin qıstaqlar ichida özünün diniga amal qılamay turubdu. Yaqında anladıq buradarlar, yaqında anladıq. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkidləyən saqaldan ibarət olan ani şu sünnət ibadətini icra qılğan buradarlarını əgər şu saqal bilan mashina aydisa, bir oy solaydigan alloh subhanava taolo farz qilgan hijobni kiygan shu hijob ibodatini ado qilgan shu muslima qarindoshlarimizni agar kofirlar bo'lib qolsa kiyimlarini soldirib kuchlilar sazo qildigan mana shunaq zulmlarni anglab turibdimiz birodarlar anglab o'tibmiz biz ham shu vaqtda shu vatan vaqtimizda ana shundoq zulmlar duch kelayotgan duch kelgan shu sababdan biz hijrat qilib chiqqan jihod maydonlariga kelgan Mana bu katta bir ne'mat birodarlar. Bu cihat maydonlarida turishimiz katta bir ne'mat. Albatta biz bunun shukrsini ado qilishimiz kerak. alloh subhanahu va taolo bu shukrni ado qilish haqida Qur'oni Karimda shunday bayon qilgan: "La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar sizlar shukr qilsanglar, mening bergan ne'matlarimga shukr qilsanglar, men ziyoda qilib birman. Agar ne'matimga noshukrlik qilsanglar, mening azobim qattiq deb Alloh subhanahu va taolo shunday degan. demak alloh subhanava taoloning ne'matining ziyodi bo'lishi ham bizning qo'limizda bo'lgan birodarlar alloh subhanava taolo o'zimizga topshirgan sizlar shukur qilsangiz ziyoda qilib berma deb shukur degan ish bizning sodir bo'lsa anandan uning ziyodasi anandan hosil bo'ladi shu ne'matning ziyodi bo'lishi anandan hosil bo'ldi demak yana o'zimizga topshirilgan bu buni shukur qilishimiz kerak shukrisini qandoq ado qilishimiz kerak deganda har bir ibodatniki har bir ne'matning o'ziga xos e, shukur qilish yo'llari bo'ladi shu yo'llar orqali e, ado qilishimiz kerak birodarlar buni alloh subhanava taolo qur'oni karimda vala talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deb e, shundoq keltirgan ya'ni haqiqatga botilni aralashtirmanglar haqni haq deb so'zlanglar botilni botil deb so'zlanglar deb alloh subhanava taolo bizga uchuq e, buyruq shaklida qilib shundoq bayon qilgan vaholanki bugungi kunda butun dunyo kofirlari o'zlarining qo'lchimoqchilari bo'lgan din to'niga o'rnab olgan bir turkum yaloqchi mollalar orqali shu mollani shu yaloqchini ishga solib allohning dinini burmulab xalq xato tushuntiryotidi ana shu yuzni molla chaqilgan ana shu yaloqchi yaloq yalaydigan yaloqchilar alloh subhanava taoloning mana bu oyatiga uchoq up uçuq xilaflik qilyotidi alloh subhanava taolo haqni ushirmanglar botilni botil danglar haqni haq danglar deb bizga shundoq bildirib olsa bu yaloqchi mo'llalar ozgina manfaatning kuyida haqni botil botilni haq ko'rsatib e, islom ummatini aldayotidi kallasini qaymoqtiryotidi kallasini qaymoqtiryotidi hatto farz aynligida hech kim shaq qilmaydigan hozirgi islom e, ummatining ichida islom ummatining ichida ozgina aqli bor kishilar shu kofirlar tarafidan kelgan zulmni his qila oladigan ozgina bir aqli bor odamlar farz aynligini shak qilmaydigan mana bu shu jihoddan iborat qurolliq jihod qilishdan iborat bo'lgan mana shu ibodatni ham xalqqa islom ummatiga xato tushuntirib o'tirgani shu mo'lilar hattoki aqliy bir qoida birodarlar aqliy bir qoida alloh subhanava taolo bizning ayollarimizni bizning och singillarimizni bizning izzitimiz qilgan Bu her bir erkeğinin izzeti bu. İslam'ın işideki muslimeler şu İslam dindeki erkeklerinin izzeti bu. Akli bir kayda bu. Akli bir kayda. Hayvan yüzünün cüpünü, yüzünün kişisini başka neslerden kovdaydı, kızgınıdı. Akli yok nesem kızgınıdı buradarlar. Akli bir kayda yüzünün ayağının ipini kovdaş üçün. Yani kapırlar gelip şunun hicaplarını sağ olsa, evretlerini tekşüreymen deyip yapmansa, shuni nurga qarshi turishda ham ikkilinadigan holat keltirib qo'ygan ana shu mollalar shu bir musulmonni bir erkakni o'zining ippitini qo'g'dashda ham ikkilantiradigan mushni qo'g'dasam to'g'rimi xatomi deydigan bir xil holatga keltirib qo'ygan ana shu mollalar va shundoqla <coughs> turkistondagi xitoylarning tajovuz kofir ekanligi ularni o'ltirishning durustligi qarshi turishning ularga har vaqt qarshi kurash qilishning shar'iy jihad ekanligida ham xalqni ikkilandirgan va shak tashlagan shu musulmonlarni har vaqt shakka tashlab turibdi birodarlar Әні шу ғалчыла, әні шу молыла тәтір тәшвік қылып, Аллах Субхану taolo хәқ deb бәген narsani батыл ko'rsatib хәққа, батыл degan narsani хәқ ko'rsatib mana мұшындақ zulm mana мұшындақ зиянкәшілі shu g'olchilar orqali maydonga kelgan Sözsizlik bunu bularning jinoyatlari bek ko'p birodarlar. Bu din to'ni o'rnagan bu shaytonlarning gunohlari bek ko'p. Bu faqat bir qismi bu. Faqat bir qismi. Nima uchun shunday bo'ladi? Nima uchun e, kishilar haqni haq tushunmaydi, botilni botil tushunmaydi desak, buning sabablari yuqorida so'zlanib o'tdi. Demak, kofirlarning tashviqoti avjiga chiqqan, keng ko'lamda tarqalgan musulmonlarning tashviqoti tarqitilmagan chek qo'yilgan cheklangan to'silgan hattoki alloh subhanava taoloning uyidan iborat bo'lgan masjid payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'an xutbalarda ham men o'z ko'zim bilan ko'rganman vatanda kishilarni qiyomatni qo'rqatmaslik qiyomat qoyim bo'ladi deb degan so'zlar ham bor shu xutbalarda turib u ochiq shu so'zni kishilar tashviq qiladi kufrlar yozib bergan qiyomatni kishilarni qo'rqotmaslik dinga qiziqtirmaslik degan gapni numus qilmay rasululloh sollallohu alayhi vasallam turayotgan ana shu xutbada turib shu eg'iz bilan deydi ashmollalar shu eg'iz bilan tashviq qiladi ana shundoq tashviqotlar sababidan bu islom ummati bu musulmonlar islomning da'vatidan islomning mohiyatidan yiroqlashgan hattoki shuni to'g'ri shu kofirlarning shularning ustidan hokimiyat yurgizishini to'g'ri mushularning qilayotgani to'g'ri mushularning shundoq haqqi bor deydigan darajaga olib olgan mana bu shu kofirlarning tashviqotiniki natijasi birodarlar lekin biz shuniga ishonamiz biz shuniga jazma qilamizki kofirlarning bundoq hilinayrang bundoq tashviqotlar bilan allohning dinini hargizim to'sib qololmaydi yolg'on yovdoq so'zlar bilan islom nurini islom ovozini hargiz o'chirib o'tolmaydi Allah subhanahu subhanava ta'ala bu oyatni qur'oni karimda shunaqa bayon qiladi yuriduna liyutfiu nurallohi biaffahihim وَيَأْبَى illa اَيُّتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ kafirun. Kafirlar Allah'ın nurunu, Allah'ın nurunu üzünün eğizler bilen, yani yalgan yavdak sözler bilen üç yürüyüşünü irade kılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala öz nurunu kamil kılmay kanmaydı, tamam kılmay kanmaydı. Gerçi kafirlar, müşrikler, münafıklar yaman köygen takdırdı mı? u badbaxtlarning birayalari echishib ketgan taqdirda bu chidamay qolgan taqdirda alloh subhanava taolo o'z nurini mukammal qildi kamol qildi alloh subhanava taolo shundoq bildirgan birodarlar biz buni jazma qilamiz inshaalloh biz mo'minmiz alloh subhanava taoloning shu qur'oni karimdagi har bir oyatiga iymon keltirganmiz iymonimiz mukammalki kofirlar bu islom nurini islom ovozini hargizmi o'chirib tashlaolmaydi buni biz jazmiyatimiz bor inshaalloh shunlashqa turkiston jamoatidagi barliq mujohid qarindoshlarning turkistondagi birodarlarga yetkazgan ko'ngil so'zlari bo'lsa har vaqt radio bilimiga yetkazib berishini hamda radioyimizning va da'vatimizning davomlashishiga va birodarlarga manfaat berishiga ixlos bilan duo qilishib turishini samimiylik bilan so'raymiz va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin jazakumullohu xayr subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk jazakumullohu xayr آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. وتهز أركان الوجود الآن لها تعود وتهز أركان الوجود Aziz birodarlar, yaqinda Alloh yo'lida ibodat turish nomli qozoq tilidagi da'vat filmimiz jamoatimizning Islom ovozi tashviqot markazi tarafidan ishlanib tarqatildi. Ana endi bu rabit degan, baylov degan qanday bo'ladi? Din dushmanlarin to'sib, din dushmanlarining qarshisida ұстамды қорғау үшін намысын қорғау үшін дінді қорғау үшін пайғамбардың намысын қорғау үшін басқа мұсылмандардың абыройын қорғау үшін сол кәпірлердің алдында тұрып олармен соғыс жасаудың өзі бұл рабит және алла жолында байлаңдар деген сүпетке түсеміз Osman Батырның Ислами Түркістан мәдресе талаптарға қылған дәуіті намлық Uygur тіліндегі фильмімізмі еңіден ішініп тарқытылды. Бізге келіп атқан іззат, бізге келіп атқан рызық, сілә түпәйлі келіп атыр. Біз сіліні ислам білен тәрбие демекші. Сілә, иншалла, ер юзіде ислам ғалып rozi bo'lmaydigan avladsizlar unutib qolsanglar bo'lmaydi birodarlar kufr bugungi kunlikda silimiz o'qiyotgan silimizning dasturimiz bo'lgan silimizni zalolatdan to'g'ri yo'lga yetaklaydigan qur'oni karimimiz yiqilyotidi kuydiriliyotidi haqoratlaniyotidi Yuqorqi yangidan tarqatilgan filmlarimiz aziz ko'rurman qarindoshlarimiz bilan inshaalloh uzunga qolmay yuz ko'rishidi Aziz qarindoshlar, jamoatimizning Islom ovozi tashviqot markazi a'zosi birodarimiz Abdurashidning tutish oldida turayotgan Shaklanma mujohid nomli nashidasi inshaalloh yaqinda sizlarga taqdim qilinadi. Bu jihodga uzra bormi yigitlar? hatto qizlar izdemakda shahodat jannat uchun bu hayot dini sotqonlar topdi ajr g'alba izzat taşla yolda mücahit Bütün dünya karlı musine hem Kuş bişaret tolup durar aldında Fakat Rabbim razı yana mushat ichida vatanimiz turkistondan bir qancha birodarimiz inshaalloh alloh buyurgan hijrat va jihoddan iborat bu ulug' ibodatni ado qilish maqsadida jihodiy sepimizga qo'shildi mehribon alloh bu birodarlarimizning hijratini qabul qilsin birodar abdurashid bu hafta ichida jamoatimizda hammamizni xursand qildigan bir yangilik bor qaysi yangilikni deysiz birodar inshaalloh jihodiy sepimizga yana bir mujohid qadildi bu yangilikni yuqorida e'lon qilgan tuqqu esingizdan ko'tarilib qolibdida birodar jahaz sepimizdagi bir mujohid qarindishimizning o'g'il farzandi dunyoga ko'z ochdi emasmi mashaalloh bu cho'ng bir xursandlikka alloh u birodarimizning farzandini allohning diniga yordam beradigan solih mujohidlardan qilsin amin, amin. على وجه السنين وعلى تباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون مجاهد يقتلر إسلام شرلاري قول دا قرآن دنم إزتي خلقرا خبر آية خبرلر قرآن نعالي كزديد شهادت الله رزاسي Pokistonning Peshavr shahrida mujohidlar tomonidan Pokiston murtad hukumatiga qarshi fidoilik amaliyoti ilib berilgan. Bu amaliyotda kafirlar tomonidan e'lon qilingan xabarda deyilishicha 14 dan ortiq odam o'lib, 30 dan ortiq odam yaralangan va o'lganlar sonining bag'on sir ishayotganligini aytgan. Қытай дөлтінің шизан өлкісті бір тибет аял Қытай өкіметігі наразылығын ипадылеш мәқсісті де өзігі от сойып көйдіріп алған. Бермі буддистер буддистар білін мұсымалла отырсыз кізі деп баған berma muxoliflarining rahbari musulmonlarning na bermaga na boshqa har qanday davlatga taalluq emasligini his qildirish to'g'risida iljirlagan rabbimizdan butun dunyoda izlayotgan musulmonlarni mujohidlarning qo'li orqali xorliqdan qutuldirib nusrat ato qilishini barliq kofir murtatlarga o'zining azobini avatishini tilaymiz iroqning poytaxti bag'dodda portlash yuz berib kofirlarning xabarlarida aytilishicha bu portlashda oz deganda 20 necha odam o'lib necha 10 odam yaralangan. Bu portlash fidoyilik amaliyati bo'lib, texi hech qanday tashkilot ustiga olmagan. Lekin yaqindan buyon Al-Qaida mujohidlari fidoyilik amaliyatini ko'paytganligi aniq. Xitoy davlatida yuqumli qush virusi shiddat bilan yamragan. bu virusqa H7 deb nom qo'yilgan bo'lib, bu virus bayqalgandan hozirgacha 17 odam o'lib, 90 dan ortiq odam yuqumlanganligi xabar qilindi. Egimiz Alloh bu kofirlarni har qanday usul bilan halaq qilishga qodir zotdir. Arab birlashma xalifaligi Al-Qaida mujohidlari bilan munosabati bor deb gumonlangan 7 kishini qo'lga olgan hamda Misrdagi musulmon qarindoshlar ittifoqi, ya'ni Ikhwanul Muslimga aloqador 94 kishiga sud ichishni boshlagan amerika hukumati suriya murtad hukumatiga suriyadagi mujohidlarni yo'qotish uchun 123 million amerika dollari ajratgan Rabbimiz Allah kafir murtadlarning mikrini o'zi barbod qilg'isi. Amin. Amerikaning Boston shahridagi marafoncha yugurish musobaqasining oxirlashishi oldidagi portlash voqeasi yuz berganligiga haftadan oshgan bo'lsa-mu, bu voqea to'g'riliq xabar har kuni har qaysi dunyoviy muhim kanallarning asosliq muhim temasiga aylanib qoldi garchi radio tashviqotlari bu voqeani odatdagi portlash voqeasi deb e'lon qilib o'lgan yaralanganlarning sonidan intohin oz ma'lumot bergan bo'lsimi biroq amerika zongtuni obamaning maxsus boston shahriga bayonot so'zlab ularning bexatarligini yaxshi qo'g'dab kafolatlantiradiganligini ularning xotirjam bo'lishini umid qiladiganligini aytdi yana shu rayondagi har qaysi tarmoqlarning shahar xalqning ommaviy o'rinlarda oz yig'ilish sirtqa ko'p chiqmaslik to'g'risidagi alohida tashviqotlari bizga bu harakatning odatdagi harakat emasligini bildirib turmoqda biz boshqalardan bu harakatni mujohidlar tarafidan ilib berilganligini angladik to'g'risini olloh bilguchi. Garchi kofirlar har qancha hile nayron qilsa-mu, Alloh haqni omon ustun qiladi. Afg'onistonning Logar viloyatida kofirlar birlashma qo'shinining bir tikuchar aeroplani mujohidlar bor rayoniga qo'ngan. Keyin shu rayondagi mujohidlar harakatga kelib, bu tikuchar aeroplanni qo'rshovga ilib, uningdagi taqriban 6 yoki 7 odamni asir olgan. Shu vaqtning o'zida əsirlərini qutquzğılı kəlgən Amerika əskərləri əsirlərini qutquzalmaqandın sərt mücahitlərinin qattiq hücumuna uçurğan. Ləkin, mücahidlər qorşıqan tik uçar ilib elib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, mujohidlar qo'lga olgan asirlar kafirlar birlashma qo'shinining odamlari ekan to'g'risini Alloh bilguchi xitoyning sichuan o'lkasi yoan shahrida olti butun o'ndan yetti bola yatavergan kofirlarning xabarlarida aytilishicha bu yataverishda bir yuz oltmishdan ortiq odam o'lib o'n bir mingdan ortiq odam yaralangan shu joydagi shahar doktorxonasi yaralanganlarni qutqizishga yetisholmay chedir tikib yaralanganlarni davolayotganligi xabar qilinmoqda aytilishicha o'lgan yaralanganlarning soni qiyomat bargan sir oshmoqdiki demak qo'lida tumirning so'niqi bo'lmagan yana rabbim alloh dinim islom deganligi uchun xitoy kofirlari tarafidan qattiq zulmga uchrayotgan vatanimiz turkistondagi mazlum musulmon xalqning qisosini rabbimiz alloh mushundoq yo'llar orqali elib berishga qodir allohu akbar afg'onistonning har qaysi viloyatlarida mujohidlar tarafidan kufr askarlariga qarshi elib berilgan mina va boshqa amaliyot natijasida oz deganda 24 murtad o'lgan rayu xabar xabarlari mujohidlarning bir qancha qitimliq orqama orqa fidoyilik hujumi uchirgan pokiston murtad hukumati mujohidlar o'ltiraqlashgan xalqlar o'ltiraq rayonini uch tikuchar aeroplan bilan kelib o'q tutgan natijada bir necha ayol va kichik bola shahid bo'lgan murtadlarning bu hujumiga qarshi mujohidlar va xalq ommasi birlikda qaytirma hujumiga tayyorlangan bu ishni xabar topgan hilgar pokiston murtad hukumati darhol elchi umugini avatib jang to'xtatish kelishimi qilgan shimoliy vaziristonning merali rayonidagi pokiston murtad hukumat askarlari bazasiga tutishadigan bir yo'l bo'lakida mujohidlar tarafidan mina amaliyoti ilib berilgan Mina portlash natijasida 4 askar o'lib, 4 yaralangan. Shimoliy Vaziristonning Afg'oniston bilan chegaralanadigan chegara rayonida Pokiston murtad askarlariga qarshi mujohidlar tomonidan mina amaliyoti olib berilgan. Xalqlardan egallangan xabarga qaraganda, mina portlash natijasida taxminan 5 dan 9 gacha askar o'lib, 8 askar yaralangan. To'g'risini Alloh bilguchi. Bu haftalik anglitishimiz bu yerda oxirlashdi. ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh notalar ko'klaydi tomchi saqini kel do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'an yurayli bu jihod boqidur toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri kam do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam sap bo'lib